Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 25, 1570 Ipinatapo ni Pope Pius V ang protestanteng reyna ng Inglaterra na si Elizabeth I. Idiniklara ng banal na papa si Elizabeth I bilang huwad na reyna. Ito rin ang kahuli-hulihang pagkakataon na magtanggal ng pinuno mula sa pananampalataya ang isang Santo Papa. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.